Antroji karalių knyga. 11 skyrius. Ahazijo motina Atalija, sužinojusi, kad jos sunus miręs, išžudė visus karalius palikuonis. Bet karaliaus Jehoramo duktė, Jehošeba, Ahazijo sesuo, slapčia paėmė Ahazijo sūnų Jehoašą iš karaliaus sūnų, kurie turėjo būti nužudyti ir paslėpė nuo Atalijos jį su jo aukle miegamajame, ir jis išliko gyvas. Jis su ją šešerius metus buvo paslėptas viešpatės namuose. Atalija valdė kraštą. Septintais metais Jehojada pasikvietęs šimtininkus ir sargybos viršininkus, įsivedė juos į viešpaties namus ir padarė su jais sutartį. Prisaigdinės viešpatės namuose, jis parodė jiems karaliaus sūnų. Po to jis įsakė, trečdalis jūsų, kurie įeinate šabo dieną, saugosite karaliaus namus. Trečdalis būsite prie sūro vartų ir trečdalis prie vartų už sargybos. Taip jūs saugosite namus, kad jie nebūtų sugriauti. O dvi jūsų dalis iš tų, kurie netarnaujate šabo dieną, saugos viešpatės namus ir karalių. Kiekvienas iš jūsų, laikydamas rankoje paruoštą ginklą, apsupkite karalių ir jei, kas artinsis prie jo, įeinant ar išeinant, nužudykite. Šimtininkai padarė taip, kaip įsakė kunigas Jehojada. Kiekvienas su savo vyrais, kurie šabo dieną įeidavo arba išeidavo, atėjo pas kunigą Jehojadą. Kunigas padavė šimtininkams karaliaus Dovido jėtis ir skidus, buvusius viešpatės šventykloje. Sargybiniai stovėjo su ginklais rankose aplink karalių nuo dešiniojo šventyklos šono iki kairiojo, prie aukuro ir prie šventyklos. Jis išvedė karaliaus sūnų, uždėjo jam karūną, įtikė liudijimą, patepė jį ir paskelbė karaliumi. Jie plojo rankomis ir šaukė, te gyvuoja karalius, Atalija, išgirdusi sargybos ir minios šauksmą, atėjo į viešpaties šventyklą. Pamačiusi karalių, stovinti ant paaukštinimo prie kolonos, kunigaikščius, trimitininkus prie karaliaus ir krašto žmonės, besidžiaugiančius ir trimituojančius, Atalija perplėšė savo drabužius ir šaukė. Samokslas, samokslas. Kunigas Jehojada įsakė šimtininkams, išveskite ją pro eilės. Kas ją seks, nužudykite kardu, nes kunigas sakė, kad ji nebūtų nužudyta viešpatės namuose. Jie išvedė ją į karaliaus namus, pro žirgų vartus ir nužudė. Jehojada sudarė sandorą tarp viešpatės ir karaliaus bei tautos kad jie bus viešpaties tauta ir tarp karaliaus ir tautos. Po to visi žmonės nuėjo į balo namus, juos sugriovė, aukurus ir atvaizdus sudaužė ir balo kunigą Mataną nužudė prie aukurų. Kunigas paskyrė viešpatės namų prižiūrėtojus. Jis kartu su šimtininkais, kariuomenės vadais sargybiniais ir visais žmonėmis nuvedė karalių iš viešpatės namų pro sargybos vartus į karaliaus namus, kur jis atsisėdo į karaliaus sostą. Visi krašto žmonės džiaugiasi ir mieste buvo ramu. Atalija buvo kardu nužudyta karaliaus namuose. Pradėdamas karaliauti, Jehoašas buvo septyniarių metų.